ՀԱՊԿ-ը գործելակերպը պետք է համապատասխանի ստանդարտ սպարտավորություններին։ Արցախի արտգոստախարարությունը դրական է գնահատում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների վերջին հանդիպումը։ Ադրբեջանի արտգոստախարարը իր նախկին երկն է երկել։ Ադրբեջանցի դիվերսանտները արդարացիորեն կկրեն իրենց պատիժը։ Այսօր էներգետիկները նշում են իրենց մասնագիտական տոնը։ Սննդամթերքի անվտանգության ծառայությունը իրականացնում է օպերատիվ դիտարկումներ։ Մանկական հիվանդանոցում մի խումբ երեխաների անվճար ինսուլինային ներարկիչներ են տրամադրել։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Դեկտեմբերի 21-ին եւ լույս 22-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում շարունակվել են զինված բախումները։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդի կողմից տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 900 գրակոց։ Ադրբեջանական զինուժը շփման գծի հյուսիսային եւ հյուսիսարևելյան ուղությամբ կիրառել է նաեւ TR-107 տիպի հրթիռային կայանքներ, ականանետներ, նռնականետներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն տիրապետել օպերատիվ իրադրությանը եւ իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պաշտպանություն։ Ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության դեմ կիրառում են ավտոմատներ, ականանետներ եւ հրետանային սարքավորումներ, նրանք կրակում են Աստանայի, Դուշանբեի եւ Բիշկեկի, Մոսկվայի եւ Մինսկի ուղությամբ։ Այդ մասին Մոսկվայում կայացած ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստում ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ըստ նրա ցանկացած երկիր ունի իր շահերը, իր առաջնայինությունները, բայց դրանք չպետք է հակադրվեն մեր ընդհանուր շահերին եւ փոխադարձ պարտավորություններին։ Հիշեցնեմ, որ մենք կանոնադրության մեջ ունենք համապատասխան հոդված։ Եվ եթե մենք ոչ միայն չենք կիրառում այդ հոդվածը, չենք քննարկում ստեղծված իրավիճակը, հարկ չենք համարում վերցնել լուսափողը եւ հետաքրքրվել, ինչ է կատարվում Դաշնակից Հայաստանում, եւ դրա հետ մեկտեղ նաեւ քվեարկում ենք միմյանց շահերի դեմ միջազգային կազմակերպություններում, երրորդ երկրների հետ ընդունում ենք երկկողմ հայտարարություններ, որոնց տեքստը ուղղված է հապկը դաշնակիցների դեմ, ապա մենք պարզապես այդ կրակոստերի տակ ենք դնում մեր ամբողջ կազմակերպությունը գոյությունը, նրա հեղինակությունը, նրա կարևորությունը, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Ադրբեջանը իրավիճակը հասցրել է նրան, որ այսօրվա դրությամբ առաջին գծում ունեցած իր բոլոր զինատեսակները սպառված են։ Այս մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով այսօր արդեն ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ իրավիճակը պետք է գնահատել որպես ռազմական ու կատարվող իրադարձությունները արդեն հրադադարի խախտում չեն։ Պետք է հասկանալ, որ հակառակորդը զրահա մեքենաներ է ներգրավում ոչ թե 1-2 զինվոր սպանելու, այլ ավելի լուրջ նպատակների հասնելու համար եւ ամեն անգամ դա նրան չի հաջողվում։ Սպանելով 1-2 զինվորի նա այնուամենայնիվ ձախողում է ավելի խոշոր նպատակները ու դրա համար էլ ավելացնում է դրամաչափը, նշել է Հովանիսյանը հավելելով, որ անցած տարիներին հակառակորդը բազմիցս ձգտել է զավթել հենակետեր, միշտ պատասխան է ստացել ու հետ մղվել։ Հայ-ադրբեջանական եւ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում տիրող լարվածության աճը որևէ մեկին ձեռնտու չէ, ասել է Հայաստանում Բելարուսի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Իգոր Նազարուկը անդրադառնալով սահմանային վերջին օրերի միջադեպերին։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչու ՀԱՊԿ չի արձագանքում միջադեպերին եւ հակառակորդը հրադադարի ռեժիմի պայմանագիրը կնքելուց հետո այսօրերին արդեն երկրորդ անգամ տանկից է գրակում մեծ դրամաչափի ականանետերից, Իգոր Նազարուկը պատասխանել է, որ ՀԱՊԿ-ի մասնագետները զբաղվում են իրենց գործով։ Տեսնում եք, թե աշխարհում ինչ է կատարվում, իրավիճակը հեշտ չէ, ուստի պետք է իրադարձություններին ստապ հայացքով հետևել, չտրվել զգացմունքայինությանը։ Այս առումով շատ կարևոր է, որ առավել կերպով օգտագործվի ԵՀԿ Մինսկի խումբը, որը հանդիսանում է բանակցող կողմ։ Հենց Մինսկի խումբն է, որ առաջին հերթին օժտված է բանակցային մանդատով, նշել է Հայաստանում Բելարուսի դեսպանը։ Նա ասել է, որ Բելարուսը, ինչպես ՀՀԿ Մինսկի խումբը, կողմ են հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը դրական է համարում, որ դեկտեմբերի 19-ին Բեռնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման գլխավոր թեմաներից են եղել շփման գծում լարվածության նվազեցման ուղղված առաջարկները, ներառյալ հրադադարի խախտումների հետաքնության մեխանիզմների մշակումը։ Այս մասին ասել է արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Անի Սարգսյանը։ Մենք մշտապես հանդես ենք եկել նման մեխանիզմների մշակման եւ իրականացման օկտին, ինչը թույլ կտա բացահայտելով լարվածության սրման իրական մեղավորին վերջ դնել բոլոր շահարկումներին։ Իսկ դա իր հերթին կնպաստի շփման գծում իրավիճակի կայունացմանը եւ կստեղծի կառուցողական մտնոլորտ բանակցություններ վարելու համար։ Հուսով ենք միջազգային հանրությունը հետևողական կլինի այս մեխանիզմները կյանքի կոչելու գործում։ Ցավոք այն փաստը, որ նույնիսկ հանդիպումից հետո Ադրբեջանը շարունակում է հրադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտումները, վկայում է այն մասին, որ պաշտոնական Բաքուն ամենևին շահագրգռված չէ հակամարտության խաղակարգավորմամբ, ասել է Անի Սարգսյանը։ Ադրբեջանական կողմը համաձայնելով ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկներին կապված միջադեպերի հետաքնության մեխանիզմերի ներդրման հետ կրկին պայմաններ է առաջադրում։ Ազերթաջին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի արտգոսնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել է, որ միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմները նպատակ չեն, այլ միայն համալիր միջոցներից մեկը ուղղված հակամարտության համակողմանի կարգավորմանը։ Ադրբեջանցի նախարարի կարծիքով միջադեպերը տեղի են ունենում, որևէտև Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում անօրինականորեն ներկայ են Հայաստանի զինված ուժերը։ Երբ այդ ուժերը դուրս բերվեն Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից, միջադեպեր տեղի չեն ունենա եւ դրանք հետաքննելու կարիք էլ չի լինի, հայտարարել է Մամեդյարովը։ Նշենք, որ միջադեպերի մեծ մասը տեղի է ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ միջադեպերը կապել օկուպացիայի խնդրի հետ ոչ մի կերպ չի արդարացվում։ Այսպիսով Ադրբեջանը ձևական առումով միջազգային հանրության ճնշման տակ համաձայնելով միջադեպերի հետականության մեխանիզմների ստեղծմանը, հիմա առիթ է փնտրում դրանից հրաժարվելու համար։ Ադրբեջանցի դիվերսանտներ Դիլհամ Ասկերովի եւ Շահբազ Գուլիևի առընչությամբ Արցախի դիրքորոշումը չի փոխվել։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տեղ գտած այն հրապարակմանը, թե իբր Բեռնում դեկտեմբերի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահը բարձրացրել է Դիլհամ Ասկերովին եւ Շահբազ Գուլիևին Մարտիրոսյանին ազատ արձակելու հարցը։ Մեր դիրքորոշումը մնացել է անփոփոխ։ Մենք ի տարբերություն ադրբեջանցիների նրանց հետ հաշվեհարթար չենք տեսել։ Նրանց նկատմամբ կատարվել է բաց եւ թափանցիկ դատավարություն, ինչպես վայել է ցանկացած ժողովրդավարական պետությունը։ Լրատվամիջոցները մարդու իրավունքների պաշտպանները տեղական թե արտերկրից հնարավորություն են ունեցել գալ եւ տեսնել, մասնակցել այդ դատավարությանը։ Նրանց մեղքն ապացուցված է եւ նրանք կրում են իրենց պատիժը, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Ինչ վերաբերում է նախագահների հանդիպմանը հարցի հնարավոր քննարկմանը, Դավիթ Բաբայանը նշել է, որ կդժվարանա հստակ ասել, բայց եւ ավելացրել, որ եթե նույնիսկ այդպես է, ապա դա ոչ այլ ինչ է, քան քաղաքական շահարկում։ Եթե ադրբեջանական կողմը նման ակնկալիքներ ունի կամ ցանկանում է այդ մարդկանց ճակատագրով հետաքրքրվել, ապա պետք է դիմի Արցախի հանրապետությանը։ Այդպիսի դիմում մենք չենք ստացել, բայց ես կասկածում եմ, որ Ալիևը կարող էր իր վրա վերցնել այդ համարձակությունը եւ բարձրացնել հարցը Հայաստանի նախագահի առջեւ։ Նույն այդ Ալիևը հերոսացրել է Բուդապեշտյան դահիճին։ Չեմ կարծում, որ նա այդ համարձակությունը ունենար, մանավանդ ոչ իրավական, ոչ քաղաքական տեսանկյունից նման հարցադրումը Հայաստանի Հանրապետության նախագահին ուղղելը ճիշտ չէ, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Բեռնում կայացած հանդիպումը ցույց տվեց, որ Հայաստանը աստիճանաբար գործ է ունենալու իրավիճակին ոչ համարժեք արձագանքող Ադրբեջանի հետ, մի երկիր, որի ներսում հասունացել են խնդիրներ ինչպես տնտեսական, այնպես էլ աշխարհակաղակական դերակատարման առումով։ Նման տեսակետ է հայտել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը։ Ադրբեջանը խիստ մտահոգված է աշխարհակաղակական առումով իր դերակատարության անկմամբ, տնտեսական ու սոցիալական պարտավորությունների իրականացման բարդությամբ, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում իր ապակառուցողական ու սադրիչ գործողությունների համար, ասել է падգամավորը։ Արտակ Զաքարյանի խոսքով ռազմական ուժի կիրառմամբ Ադրբեջանի փայփայած անհույս ակնկալիքները, թե կարող են որոշակի փոփոխություններ բերել բանակցային գործընթացում, արդարացված չեն։ Նա նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ելույթը ՀԱՊԿ գագաթնաժողովում ցույց տվեց, որ Հայաստանը իր նվազ ռեսուրսներով, բայց արդյունավետ քաղաքականությամբ ավելին կարող է իրականացնել եւ քաղաքական ծրագրեր առաջարկելու առումով շատ ավելի հստակ դիրքեր ունի, քան Ադրբեջանը։ Այսօր տարվա ամենակարճ լուսային օրը էներգետիկները նշում են իրենց մասնագիտական տոնը էներգետիկի օրը։ Հադրութի շրջանի էլեկտրամատակարարման գործընթացը իրականացնում է Արցախ էներգո փակ բաժնետիրական ընկերության մասնաճյուղը։ Այն սպասարկում է շուրջ 115 բաշխիչ յենթակայան 600 կիլոմետրի հասնող էլեկտրական օթային գծեր։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Շրջանի ախապան աշխատանքը ապահովելու համար Ինչպես նշեց Արցախ էներգոփակ բաժնի դերական ընկերության հադրութի մասնաճյուղի տնօրեն Վիգեն Աղաջանյանը, որոշակի աշխատանքներ են իրականացվել 2015 թվականի անցած 11 ամսում։ Կատարվել են 10 կիլովատ օթային գծերում շուրջ 12 ֆիդերներում ինստիտուտ ցենարսինի փոխարինման 9.5 կիլոմետր հաղորդալարի փոխման աշխատանքներ։ Շրջանի տարբեր համայնքներում 0.4 կիլովատ էլեկտրագծերում փոխարինվել է շուրջ 170 հենասյուն եւ 10 կիլոմետր երկարությամբ հաղորդալար։ Անվտանգության ապահովման համար ցանկապատվել է համատարի ենթակա են։ Ընթացքի մեջ են 10.5 կիլոմետր 10 կիլովատ երկարությամբ դեպի Տումի տանող օթային գծի վերամոնտաժման աշխատանքները։ Շրջանի ամբողջ տարածքում վերանորոգվել է շուրջ 32 կիլոմետր օթային գծեր, նշեց Վիգեն Աղաջանյանը։ Չնայած համակարգում դերևս կան թերացումներ, բայց ամեն ինչ անում է եւ վստահություն հայտնեց, որ մասնագիտական տոնը կդեմավորեն պլանների գերակատարումով եւ ախապանք կկազմակերպեն բնակչության էլեկտրոմատակարարումը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության տեսուչների կողմից իրականացվել են օպերատիվ դիտարկումներ 31 տնտեսվարող սուբյեկտերում։ Ծառայության փոխանցմամբ օպերատիվ դիտարկումների արդյունքում հայտնաբերվել եւ ոչնչացվել են ժամկետանց կամ առանց մակնշման ապրանքատեսակներ, մսամթեր, կատնամթերք, սպրեդ, հրուշակեղեն, քաղցրավենիք, գազավորված ըմպելիք, կետչուպ, մայոնեզ, բնական հյութ։ Նշենք, որ հաշվի առնելով ամանորյա տոներին սննդամթերք իրացվելու հանգամանքը եւ դրանց անվտանգ լինելը բարձելու անհրաժեշտությունը, ծառայության պետի հրամանով ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 8-ից 30-ը ընկած ժամանակահատվածում ծառայության կողմից իրականացվում են օպերատիվ դիտարկումներ, մասնավորապես մսամթերքի, կատնամթերքի, ձվամթերքի, հրուշակեղենի, զովացուցիչ ըմպելիքների եւ շամպայնի իրացման շուկայում։ Արևիկ մանկական հիվանդանոցում շաքարախտով հիվանդ մի խումբ երեխաների ԼՂ առողջապահության նախարարության աջակցությամբ անվճար ինսուլինային ներարկիչներ են տրամադրվել։ Միջոցառմանը բասման խոսքով հանդես եկել Բուշմիավորման գործադիր տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանը, ով նշել է, որ այս ծրագիրը Արցախում եւ Հայաստանում առաջին անգամ է գործում։ Սա նոր մեթոդ է, որը ունի մեծ առավելություններ։ Միայն թե երեխաները պետք է տիրապետեն սրսկման ձևին։ Նրանք կախում կամ օգնության կարիք չեն ունենա որևէ մեկից, ասել է Մեսրոպ Մարկարյանը եւ ավելացրել. Ուրախ ենք, որ նման ծրագիր է կյանքի կոչվել, այն կրելու է շարունակական բնույթ։ Գրիգորյանն իր հերթին շնորհակալություն հայտնելով նման ծրագրի ընձեռման համար ուրախությամբ նշեց, որ արդեն Ստեփանակերտաբնակ 8 երեխա օգտվել է ծրագրից։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում կայացել են ռուս-հայկական երկկողմ խորհրդատվություններ անվտանգության օրակարգի լայն շրջանակի խնդիրների շուրջ։ Կողմերը քննարկել են միջուկային զենքից ազատ գոտիներին, միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի վերանայման խորհրդաժողովին, Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների վերահսկման ռեժիմին, արտահանման վերահսկման ոլորտին առնչվող հարցեր։ Բարբերաբար անցկացվող ամենամյա երկում խորհրդատվությունները կողմերը գնահատել են որպես կարևոր միջոցառում դիրքորոշումների հստակեցման եւ համաձայնեցման առումով եւ ընդգծել շարունակականության ապահովման անհրաժեշտությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը նորից է հայտարարել, որ հրաժարական կտա, եթե ապացուցվի, որ Թուրքիան իսլամական պետությունից է նավթ գնել։ Եթե ապացուցեն, որ Թուրքիան իսլամական պետությունից է նավթ գնել, եթե նման բան է տեղի ունեցել, ես չեմ մնա նախագահի պաշտոնում, ես կհեռանամ, ասել է Էրդողանը։ Նա նշել է, որ բոլորին է հայտնի այն փաստը, թե ումից է Անկարան նավթ գնում։ Առաջին տեղում Ռուսաստանն է, երկրորդը Իրանն է, երրորդը Ադրբեջանը, չորրորդը Հյուսիսային Իրաքը։ Միաժամանակ մենք նավթ են գնում Ալժիրից, Կատարից եւ երբեմն Նիգերիայից։ Իսկ մաքսանենգներին մենք բռնում ենք, ասել է Էրդողանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։